بوك تو أطمش إكي اثنان وستون سورو سورمك طرح أسئلة رقم واحد مكي التعلم Öğrenciler çok mu öğreniyor? هل يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Hayır, az öğreniyorlar. لا, إنهم يذاكرون قليلا. sormak يسأل Öğretmene sık sık soru soruyor musunuz? أتسألون المعلم غالبا؟ Hayır, sık sık sormuyorum. لا نادرا ما أسأله Cevaplamak. يجيب Cevap veriniz lütfen. أجب من فضلك Cevap veriyorum. Ana ucib. Çalışmak. Ya'melu. Şu anda çalışıyor mu? Hel ya'melu haliyen? Evet, şu anda çalışıyor. Naam, innehu bisadedil amel. Gelmek. يأتي Geliyor musunuz? تعالي Evet, hemen geliyoruz. نعم سنأتي قريبا Oturmak. يسكن Berlin'de mi oturuyorsunuz? هل تسكن في برلين؟ Evet, Berlin'de oturuyorum. نعم أسكن في برلين